Pont final, voix aiguë. Tous grands gigantes de Perro, tous habillants de rouille, qui de tous temps s'espionne comme un pain.